Gaizka zuazo, kaixo? Iepa, ba, unan. Ba, Gustaleko irakaslea zaitugu, eta gaurkoan e, ikaslekin batera ba, aurrera mandako proiektu berritzaile bat aurkeztuko duzue dendaz denda. Samartzeak alean aurkitzen gara informatika denda baten aurrean. E, zer da, pixkat e, ba, aurrera mandu zuen proiektua, bidasoa bizirik e, garapen agentziarekin batera, eta noski, irungo merkataria. Bai, ba, bueno, gaur eh, komentatu duzun bezala ingo duguna da, joango gara amaboz eh, zera dendatik, dendaz denda, eh, ba, bueno, gure ikasleek eh, ba, talde kantolatuta egin dituzten diseinuak, eh, merkaterien erakus lehioentzako diseinuak, ba, erakusten, ez? Eta, bueno, ba, proiektua azkenean, eh, proiektuaren helburu da pizkatzu bat, eh, Bueno, sormenaren bitartez, diseinua pizkatzu bat merkaterien eta dendetan eguneroko bizitzan eta sartzea, eta horren bitartez, ba, pizkatzu bat alden neurrian dinamizatzea bizkatzu bat Gero lehiak eta bat ere sortu dugu, jende parte hartzeko, nola horre e, jarri ditugu adibinantza edo antzeko batzuk eh, erakus lehiotan, orduan jendeak parte hartu dezake, dendetan sartu, horrako interakzio bat bultzatzeko. Orduan, ba, bueno, egon dia saspi talde lanean, saspi kasle talde, hola guztira berrogei ikasle, Eta, bueno, dauz, ba, hor dauz, nahiko nervioso eta gogoekia <laughs> erakusteko dana, lana. Ja, ikusten dugu erakus lehioetan eh, kristalean bertan jartzen dula, ezta? Zeintzuk diren ikasle horiek, e, proiektua aurrera eraman dutenak. E, nolatan sortu zen, halako proiektu baten egiteko aukera? Bueno, ba, egia zan, e, udaletxetik badira hola sormenarekin lotutako eta kreatibitatea horre, bueno, ba, iriaren esparru ezberdinetan nolabait, edo iria bultzatzeko sormenaren bitartez badauzak e, iniziatiba ezberdinak, eta, bueno, ba, euren pizkatzu bat euren euren iniziatibarekin eta bueno, gube bai, eh, merkatariekin ere egon gara bai sormenaren inguruko tailerrak ematen eta euren ideiekin eta euren indarrarekin eta empujearekin eta udaletxeak horre ba bai, ba, bueno, bere bere garuntzoa jarri dau eta eta bueno, ba, hortan sartu gara. Bai, bai. Hor irunen ikuste sormenaren inguruan bai asko ari dela e, eh, iria bultzatzeko ez dakit intentsio hori sormenaren bitartez bideratzen ari dela, badirudi eta hor kunstal ba bueno, pues hor gau es ez da lenda biziko aldiak ustaleko ikasle kalako proiekturen bat egiten dutela da ba, e, ikasgelan bai ikasi eta e, diseinuaz ikasten da baina e, kalera irten eta errealitatearekin uztarte uztartze hori egiten zutela. bai bai de hecho e, kunstalen pizkatzu bat izaera hor da ez azkenean e, eskolako proiektuak nolabait e, kalean bilatu kalean egin e, benetako osea gure <laughs> gizartearen errealitatea pizkatzu bat enfrentatuz eta eta azkenean diseinatzailearen lana hori da. Osea, gure gizartearen arazoak edo, pizkatu eta arazoei, ba, konponbideak bilatu, eta orduan e, eskolan egiten ditugun proiektu asko, igual ez danak, baina asko asko, deukatelako oinarria da benetazko asuntoak tratatzen ditugu, ez? Eta benetazko bezeroak daude, benetazko e, egoerak daude, eta hor ikusten dugu eta gure zatu dugu hor dela gure ikasleek benetanik e, ikasteko eta eta etekin ateratzeko hor formakuntza hori dira, esperientzia honenak. E, pentsatzen bote talde bakoitzak, e, dendariekin edo merkatariekin ere harremanetan izan du direla pixkat bai. jakiteko zer bilatzen duten, ez? Bai, gaina hori hori izan da proiektuaren nolabait eh, abia puntuetako bat, oso garrantzitsua izan da, e, ezakit, merkatariak horre proiektuaren beraren barruan sartu, proiektuaren parte sentitzeko, sentierazteko, sentzu horretan esan bardot merkatariak egon direla de 10, prest lanean, prest oso jator, langile, ikasleen e, proposamenekiko jarrera oso onarekin, oso irekiarekin eta eta benetan azkenean emaitzak e, ba, ikusten da, ez? Eh, egon dela nola baiteko e, entendimendu bat, ez? Bai, oso ona. Ikusiko jo, erakuslaio berritzaileak, e, produktua saltzeko originaltasuna, ez? Beno, beste zenbait irizpide segituko zituzten, pentsatzen dut? Ba, ikero, egon da nola nola mabost e, denda ziren eta pizkatxu bat danak nolabait ligatzeko edo egonda gai bat izan dela, ba bueno, udaberriaren etorrera nolabait, ez? Orduan bizkatu bat abiatuta, gero eta eta dendari bakoitzaren, ez dakit, e, izaera eta personalidadearekin, ba bueno, pizka bi faktore hoiekin gehien bat eta bere produktuarekin eta bere beharrekin, ez? Ba bueno, hori hor koktelera baten sartu eta diseinu hortik bideratu, ez? Orduan dauz dauz e, diseinu oso oso ezberdinak, bakoitza bere dendarekin konpromiso handiarekin, Baina gero, badaude, badago nolabaiteko, ba, bueno, hildo bat edo ardatz bat, ez? Bai, e, erakus lehio bat e, atontzeak, gastu bat dakar, pentsatzen but, hori nork hartu du bere gain? Ba, bueno, zati bat merkataria, merkatarien izan da, bueno, e, aurrekontu, osoa, eunda berrogeita mar eurokoa izan da, bakoitzak izan da, e, Baina e, horietatik e, berrogeita hamar euro jarri ditu e, mer, e, da merkatari bakoitzak eta beste un euroak e, diputazioak jarri ditu, subentzio baten bitartez, bideratuta, udaletxaren bitartez be bai, eta... eta bai. Bueno, ba, San Kaletik azten gara informatika den dautatik, orain e, estaliago orain dik, eh, erakus lehioa, e, ondoren beste amalau ez, amabuz dira guztira, e, zerrenda ez dakit, dakizun edo baton bat zenolako dendak dira? A ber, beste, beste amalau daude eta bukatzen dugu kunstaletik gertu, badauz ez dakit, drogeria Manolo emetik gertu, eh, optika uste dela oiaso izena, salo bi dago, petitria non dago, bueno, ez dakit asko ba. daude, zerrenda, bueno, ba, bai, bai, bai. luzea da. Arlo ez berreinekoak. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, danetari da, danetari da. Eh, zer diote? Ba, ikaseko inpozik, baina nervioso, ze bakoitzak aurkeztu behar dau bere, bere proposamena, ordun daude hor urduri, baina bueno, oso pozik. Komentatzen dizun bezala azkenan nolako esperientziak eta, bueno, ba, ez da berdina, klasean zure zure lankidekin nolabait, ba, zure proposamenak azaldu, edo hemen kalean, ez dakit prentxarekin, zure bezeroarekin nolabait, ostara lana saltzea da presioa, ez? Eta azkenan zure buruarekiko exigentzia ere altuagoa da, eta bueno, eta, eta lortzen diren e, eh, pizkatzu bat emaitzak, e, ba, bueno, ez, ni, ni uste handiagoak direla, ez? Hala ere, importantena, emaitza baino nik uste eh, da, prozesu osoa, ez? Egon den prozesu guztia. Dagor, e, eh. dago, formakuntzan e, urratx bat aratago joatea dela, e, azken, azken batean, ba, gaizka, mi esker. Bai, mi esker zuri.